Justiziaren erreformak soharazi du kesia. Alabainan, erreforma hortan laguntza juridikoa murriztua izanen da. Laguntza juridikoak albitetzen du behar duenak laguntza ukandezan beraz kitorik. Erreforma horrek, berze pundu ez tabadatsu bat ere badu, laguntza juridiko hori abokaten gain utzi nahiko bailuke. Xeetasun gehiago emaiten dauzkigu Filipe Arramendi abokatak. Azkeneko egunean, frantses gobernamenduak eh, beste ukatz bat maiten du, haintzinat, erganez, eh, orain ez da gehiago ere mendatzea eh, errefusatzen, baizik eta gai hogeri dedikatzen den diru zama, apaltzea, aipatzen baita orain, eta apaltzea batxo da, baina bigarren atala da ere, frantses gobernamenduak galatzen duela abokateri, eiek pagadezaten laguntza juridikzional hori. Laguntza juridikoaren apaltzeak ze jondorio lituzken baionako abokaten zat zehazten dauku Filipe Aramendik. Hainbat eh, abokaten eh, egoera zalantzan baita, jakin merda bereziki baionan, eh, hainbat abokata, laguntza horren mailan aritzen garela, asfalditik gehiten dugun bezala, eh, ez dugula gure lan behar den bezala betetzen al, eh, eta hor pekatzen dituzten eh, lehenak dira behaz eh, jende behartsuenak, gaur gure egoera ere zalantzan baita, presgira, biztan gure, gure eskubideak defenditzeko punt-punt ino.